You ภะคะวะโุปุพพะขนมะการังกโรมาเตยุนะโมอันตัสสะภะคะวะตุอะระหะตุอันสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมอันตัสสะภะคะวะตุ อะระหะโนสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโนสัมมาสัมพุทธัสสะอันตมยังพุทธาปิทุติงกะลลมาเตยัง โยนตุอันตันทางกันตุอระหังสัมมาสัมพุทโธฌานจารณาสัมปันโนสุกโตอรวังกวิทูอนุต จรวมปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษานะพุทธวังกวาโยอิมังลวกังสัตเทวกังสมารกังสัพพมกัง ตาสัมมนาพระมณิงปะทังนิวมนุสสังกยังสัจิกัตตวามภเวนเทอนติโยธรรมังเทเสติอาติกันยานะมัต เยกัญญานังปริโยวันสะนกัญญานังสัทธังสัพพยัญชนะเก วรปริปุณณังปริสุทธังพระมจริยังปกาเสสิ กันตปิปุวันชนายกาวัดอุนเดียังวันเดียตาปิสังกตาอุญญังมัมหายังมัมมะตัปพุปัสสวามาหุนตุเวอยนตัสสะภาวะสิทธิยา อิยันทะตาทางขตัวโลเกีอุปันโนอรหังสัมมาสัมพุทโธสัมมุญจเตอเตโตอนิยานิโกะอุปัสมิโกะปรินิพานิโกะสัมโพวันสังฆามิอันสุกัสสะ ภเวสิตุยันตังธรรมังสุตวะเอวังชาณามาชาติปิทุขานตราปิทุกามรณะปิทุกังสุขปริเทวทุกขตุมนัสสุกายะ สาปิทุกขาอาภิเยไอสัมปโยทุนทุกโขปิเยหิริปโยทุนทุกโขยามปิทังนรปฏิสัมปิทุกังสัง เตอนาปัญจุปาทานากันดุขาไสยติทางรูปภูมิปานทานนากันตุเวทนุปานทานนากันตุสัญญุปานทานนากันตุสังขาร ปทานกันตุวิญญาณุปทานกันตุเยสังปริญญาญาธรรมานุตุภะคะวาเอวังภาวรังสาวเกวินเอ ภะคะวะตุวะสาวะเกยสุอนุสาสเนียภะหุราปวัตตติรูปังอนิจจังเวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจาสังขาราอนิจจา วิญญาณังอนิจจังรูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขารานัตตาวิญญาณังอนัตตาสัมเพสัง ชาติยาจรามรเนนาสุเกหิปริเทเวไอสุเกหิโทมันะเตหิมุปายาเตไอสุขุตินาทุกขปริตาอเปวันนามิมัสเกวัร สทุกขขันธัตตะอันตะกิริยาปัญญาเยสานติจิระปรเนปุตตมติตังภะกวันตังอุทิสารมันตังสัมมาตัมพุตธังสัทธา ธารัสมานังคาริยสัพพิตาราสมิงพรหมจริยังจรามาบิกุนังสิกขาสาเยวสมาปนาตังนุมพรหมจริยังอิมัสเกวรัง ทุขะทันทัสสะอันตะกิริยายาสังวัตตุวันติอัน มันตังกนิกาปเจเวกนาปาทังพนามาเสยปฏิสังขายุนิสุจิวรังปฏิเสวามิยาวะทิวะสิตัสสะปฏิคาตายาอุณหัสสะปฏิคาตายา ดังสมากัสวาตาสัมปสิริงสัมปสัมผัสสานะปฏิคาตายายาวะเทวะกุมปินาปฏิทานธนาทานปฏิสังขายุวนิสุปินดาปาตังปฏิเสวามิ นิวะทวายนมตายนมันดนายนวิภูสนายาญาวเทวะสกายัสติติยายาปนายวิหิงสุปรติยารัมมจริยานุขหายา อิติปุรานันจะเวทนังปฏิหังคามินวันจะเวทนังนาอุปาเตสามิญาตระจะเมปวิสสติอนวัจจตาจะพาสุวิหารุจา เสนาสนังปฏิเทวามิหาวะเทวะเทตัสสะปฏิคาตายะอุณหัสสะปฏิคาตายะดังสมกัสวานตาสัพติเรงสัปสัมปทานังปฏิคาตายะ ยาวะเทวะอุตุปริสยวิโนทนะปฏิสันรานารามทังปฏิสังขายุนิโสกิลานะปัจจยเพียงสัจจะปริคารังปฏิเสวามิ ยาวะเทวะอุปันนานังวายะอาติกานังเวยตนานะปฏิคาตายะอาปยาปัญจปรมาตายาติอันดมยังอาดุปติกูลปัจเวกนปาตัง นามเสยยะธรรมปัจจยังปวัตตมานังตาตุมัตตเมวิสาญาติทางจิวรังกาตุปะบุญจะกุจะบุญกรุณธาตุมัตตะกุนิสัตโตนิเทวตุญโยสัมภานิปนะ อิมานิจิวรานิอทิคุตจนิยานิเอมังอังปัตวาติวิยาติคุตจนิยานิอายันติยะตาปัจจยังวัตมานังหาตุมัตตเมเวตายะติทางปินดาปาตุตะตุปะพุญจ สัพพุกรุตานุมัตตะโกนิสัตโตนิเกวสุญโยสัพพุมปนายังกาโตอัติกุจจะนิโยอิมังภูติกายะปัตวะติวิยะอิกุจจะนิโยจายะติยะถาปัจจยังภวะ ยมานังทานตุมัตสัมมิวิตังยติตังยะดุปะพุณยังกุมยังบุกกะโรตาตุมัตตังโกนิสัตโต นิสิวะตุญโยตัมหะนิพนานิเสสินาสนะหนิอาจิคุณจันยานิ มังคุติกายะปัสสวะอาทิวิยะติกุญจนิยานิทายันเตนัทาปัญญยังปวัตตมานะอาตุมาตเมเวยะติทังอิลานาปัจจยะเพตาจะปริภารุตรุปบุญจโก ยาปุกะลุนทาสุมัตตะโกนิสัตโตนิจิวสุญโยสัมอุมปนายานนัปัตญยเพยสัจญปริคารุอจิกุจยนิโยหิมังบุติกายา ปัตวาอติวิยาติกุตยนิยุจายติอันนมยังปฏิทานกาตายุนามเสียยานติวันตานสันติวิหารวาสินีดู เป็นคเรผู้ที่คเรจะเองจะเองกาธรรมทานเนนปวันดุโกติตาโรดิรุนเดตวิหารมันเดเลอิรักมันทานทวกาจะพิกัว กันทานปฏิอุปาทการปามาจะเตสานิกมะยะอิสระลัมปานาภูนตาสุกิตาภวันตุเตยราพุทธเยปิจันตสัมภวา สังเสตัชัตตาตาอุมปปาติกา นิยานิกังธรมมะปวปฏิจเตสัพเพปิทุกขัสสะกรุณตุสังกยัง อาตุติรังสะตังธัมโมวะ อมัตตราหัจักุกราสังหูดุลสมาคุวาอัตายะจาอิตายะจาอัมหิรังสดุสัตสัมโมสัพเพปิธรรมจาริโนวุฒิง นายาหมะเมอริยปเวทิเตปัสสนาหุนตุสัพเพเปปานิโนพุทธสาสเนียจัมมาทารังปเวจันตุกาเลเทว ปวัตสตุอุทิงภาวายสัตานังสัมมิทังนิตุเมตเนมาตาปิตาจะอัตระจัง นิจังระคันติพุตตกา เอวังธรรมเมนราชานุปัจจังรักันตุสัพพตามันดันจักวาเลตุสัตเทวตาสัตมังมุนิราชกาตุนันตุสักโมกทัง ปริตานุภาวุตัสสารักตุเตปริตวนเมตังเมตังปตันตาอวิคิตจิตามปริตังปนันตุสังเอกามิจลุมเปอิลิสิการตเตจันตริกิม วิมานเนอิเปรติเจคามิสรวนาคาเนอารามมวตุมิเกเตภูมิธาตยุจตุลุงกัปรราชายัมมราชาหินดูเวตุวัน นราชา အလီယမေတယုဘုပိသန္တာဝကန္တယုအရိယသဝကဘုဒ္ဓေနာကန္နယနာယာသမ္မာတိတိယေဝဗုဒ္ဓေပန္တနာမေပန္တနာရံဂိ

เิหุวันตายังมุนีวระวจนังสาธวุมิสุนันตุธรรมสวนากาลุวยังปันตาธรรมสวนากาลุยังปันตา ဟမသဝနာကာလူယံပတန္တာနမောတစ္စာဘဂဝတုအရဟတုသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသနမောတစ္စာဘဂဝါ ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังยิวิตังยาวันนิพพานังสรณังกัจฉามิธัมมังยิวิตังยาวันนิพพานังสรณังกัจฉามิสังฆังยิวิตังยาวันนิพพานัง gacchami vibhunam jivitam yavan nibbanam saranam gacchami udiyam dinamam jivitam yavan nibbanam saranam gacchami udiyam dinamam jivitam วันนิพานังสรนังกัญจามิสันติยัมปิบุญังชีวิตังสาวันนิพานังสรนังกัญจามิสันติยัมปิสัมมังชีวิตังสาวันนิพานังสรนังกัญจามิ ติยังปิสังขังชีวิตังยาวนิพานังสรนังกัจจามิอนุตรังอภิสัมโพติงสัมพุทธิทุอันจันทังกันโตปันธมังยังอเทเสติธรรมจักกัง อนุตรังสัมมาเทวะภวะเตตัวลูกเกอัมปติวันติยังยะถากาตังภูวันตังปฏิปันติจมัติมายะสุสวะาริยสัตติสุวิสุตังยะหันนันทันสนัง ติสิังธัมมราเจนะสัมมาสัมพุนิเจตนานาเมนวิสุตัง ตังธัมมจักกัมปวันตนาวยางกรณาปาเทนะ สังคีสันตัมนาม မစေအိဝမေဒုကံဧကံသမယံဘဂဝါပါရဏတိယံဝိရတေဣဇိပတနေမိကတာယေသံသရဟုဘဂဝါပัญจဝကိယေဖိကုအမန္တေစေနဝေနေပိင္ဝေအန္တာ

रजागतेनपि समुदायां गुरुगुरुनियानगरणिपदमायापि जाय सम्भोडानिपान्तां वाताते अधमजतादिगुवे मतिमः बन्धादाङ्गदेपि समुदाय गुरुगुरुनियानगरणिपदमायापि जां सम्भोदनिपानान्तां वाताते अयमेव योऽन्तङ्गे कुम्भो ယာယီယံတိတံသမ္မာတိတိသမ္မာသံဃောသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မတောသမ္မာជីវောသမ္မာဘောဇမောသမ္မာသတိသမ္မာသမ္မာတိအယံဟုဟူသာဘိကဝေမတိမပฏิပသာယန္တာကတေနပိသမ္မုဒ္ဒါချကုကရဏီယာမိဟိရဏိပတ္တမယပိညာယသမ္ဗုဒ္ဓယမေဟံသံဝါသတေ ทางกุมปนเบกเวียทุกขังอริยสัจจังจนติกันรามรุกังปรณามรุกังโลกปริเทวทุกขมนัสุปัญญาสาติทุกขาอภิเยกัมโยโคตุโคปิเยวิปโยโคตุโคยัมปิจังลปฏิดัมปิทุกขังจังกิเตนะปันปาทานขันตาทุกขา อิทังกุนะภิกขเวทุกขสมุทัยเดียกัญจังยัยันตนะโกนมันตระกตัตระตัตระปินันตินีไตอิทังกามมตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอิทังกุนะภิกขเวดุกันโลทุริยกัญจัง योदतां जीवदन्ना जते सुपुरांग निरोधो चाको पतिनिसुकु मुदिनारियो धां धूम बन्ना भिगवे दुःख निरोध कामने बरुवतार जागतां यमे वरियो Jayati sang sama titi sama sangpo sama wajah sama kemento sama jiwa sama wujudmu sama titi sama sama ti Isang dukhang adiya sanjan timeya Bhikkhave kupe nanu sentam cangkung dapati yanandu berpenjang dibicana luku dapati Sang duhum bernintang ทุกขังอริยสัจจังปิยาญาณิเมภิกเวภุเพนันเตตัมจังกุณปฏิยานังตุปฏิปัญญาภิวิจารอาลูกุตปาติตังหุมปัญญิทังทุกขังอริยสัจจังปิยาญาณิเมภิกเวภุเพนันตุเตตุตัมเมจังกุณปฏิยานังตุปฏิปัญญาภิวิจารอาลูกุตปาติ đà hương từ một từ vô ria ta chân thì mê phi cô vi cô pe năng tu tên tâm chân gùng tu bát ya năng tu bát bát ya tu vi cha lu cô tu bát ti tăng cô bát ni tăng hương từ một từ ta chân bát tu bát ti mê phi cô vi cô pe năng tu tên tu tâm mê tu chân gùng tu bát ti ya năng tu bát bát ya tu vi cha lu a lu cô ອັງກູະະະນິການູະມິຍໂຍດຍາສັນຈັງພິນັນທິເມພິຄະເວະພຸເນານຸດເທດະມະເດຈັງກຸນະປະຕິອະນັນທະປະຕິປັນຍານະມີຈາອາລູໂກະຕະປະຕິອິນທ ша helayang tu tenaylang tu antil oldulia shant じゃ ck but dikay panti having woe bupi chaum didentallyong qantay tabajan kompo padiyan lang kaparabayi si yaani qi jantay. උම්පේනං දුතං දුතම්මෙන් භූතපාති ආනන්ද ප්‍රතිපඤ්ඤාගලිචානා ලෝකුතපාති ඉන්දං දුක්ඛනිරෝධං ගම්මිනේ ප්‍රතිපදාරියත ජන්තිමේ මේගමේ මුපේනං තනං ජංගුණ බති ආනන්ද ප්‍රතිපඤ්ඤාවිචා ලෝකුතපාති දංගෝ අනිදං දුක්ඛ Anilo dagamine patipatthani attacang bhaveta pantime Ikuwe mukhe nan kunten Medu jangu nipati anak sebel panjang Kami calu ku nipati Anggo menyerang dugu niru Rekam di badi atas yang Bahwitan di mimpi kuwe Nan kute tutam metu jangu nipati anak Sebel panjang ยาวกิวันจิเมพิกเวนิเมตุจตุสุญญาสันเตด้วยวันปรวตังดวสสังการังยถาพุตังยะนาสนะนัสุวิตังโหติเนวตาวะังบิกเวตเทวเกลลเกตมารุเกตพรหมเกตสัตมนาพรหมยาปจายาเทวมนุสายา අනුතරං ධම්බෝධින් අපි සම්බුතෝ පඤ්චඤ්ඤාසින් යතෝ ජගොමි සුමෙමෙරු චතුතු යසජ්ජේතු එවං දිබ්‍රවතං වන්දසං කරං යත බුතං යන්සතනං සුවිතුතං හෝති තේ อัฏฐาหังอิกขุเวสติวะเกโลเกสัมมาระเกสพรหมเกสัมมนาพรหมนยาปจายะตเตมุสายานุสรังสัมมาสัมพุริงปิสัมพุทโธปัญญาสิญาณันมเนตัสนังอุตปาติ กุปาเมวิมุติยมันติมาชาตินัตติดานิพุนาภูนติอิตมวุจัมปกวาอัตมังนาภะวกิยาภิกขุภะคะวะโตภาสิตังอภินันดุนติဣမတမိပနဝယကရဏတမိပတိမနေအာယသမတောကုဏ္ဏယသာ วิรชังวีสมรังกรรมจักุอุตปาติยังกินจิตสมุตยธรรมังสัมปันตังนิรรธธรรมันติปวันติเตสุขวัตาธรรมจังเกภุมาทิวังสันมนุสาเวสุเอยังสัง ภะคะวะตาภาชนติยังอิสิปัสเนมิกัทาเยอนุตรังธรรมจังกังปวัติตังอัปฏิวัติยังเนนวาปเนนวาเทเวนวามาลินวาพมุนาวาเอนจิวาโลกังสัมเติ มนังเอวานังสัตังสุตวายาตุมาตาเทวากัตมนุสาวเตุสัยาตุมาสันเทวนังกตังสุตวาเทวริสาเทวาสัมเทวริสานังเทวานังกตังสุตวายามาเทวากัตมนุสาวเตุยามานังเทวานังสัตังสุตวา กุติตาเทวาสัมปนุสังเวสุปิตานังเทวานังตัสังสุตวานิมานรติเทวาสัมปนุสังเวสุนิมานรตินังเทวานังตัสังสุตุปรินิมมตุวติเทวาสัมปนุสังเวสุปรินิมมตุวตินังเทวานังตัสังสุตวาพรหมปริสัจเทวาสัมปนุสังเวสุพรหมปริสันเทวานังตัสังสุตวาพรหมปริสัเทวา สัตมนุสาเวสุรัมมบรุหิตานังเทวนังจันตังตุตวามาพรมาเทวาสัตมนุสาเวสุมาพรหมนังเทวนังจันตังตุตวาปริตาภาเทวาสัตมนุสาเวสุปริตาภานังเทวนังจันตังตุตวา

ลิสตุปาติวาสัตมนุสเวตุปริปานังเกวานังกตังตุตุวะอัมมันปาติวาสัตมนุสเวตุอัปมานังตุปานังวานังกตังตุตุวะสุภกินนากาติวาสัตมนุสเวตุปกินนากนังเกวานังกตังตุตุวะเวอปราติวา Anang wenang datang tu tapi hati wajar menu tapi tu wenang di wenang datang tu tua tapi wajar dan menu tapi tu ada panang di wenang datang ဒုဒ္ဒသသေဝသမနုသံဒုဒ္ဒနံဒီဝနံဒတံဒုသောဒုရတိဒေဝသမနုသာဝေတုဒုရတိနံဒေဝနံကတံဒုသဝါအာကနိသကာသေဝသမနုသာဝေတုဧသမဘဂဝတာပါရဏစီယံ ඉසේ පතනේ මිකතායේ අනුදුරං ධම්මජංගං පවතිතං අපතිවතයන් මනේනවා බ්‍රහ්මනේනෝ හති වේනවා මාගෙනවා බ්‍රහ්මනවා කේන ජීවා ලෝකං සමින්දී Vindihantena ganena tena mutena Nya Ayan jatata tailu kathatu Sangampi sambagampi sambhaveti Apamanun jaulalu Upato lokem pantu rahu ติกัมมิหวดิวานังออวันกาวันตะโกปะกวาตานังทานิสิอัญญาติวัตถูกุณัญโยอัญญาติวัตถูกุณัญโยติดิตังหายาสมันตุกุณัญญาสาอัญญาคุณัญโย เวสุวนามังอาโหติหันติดัหน้าหนึ่งร้อยยี่สิบสองกุศลธรรมากุศลธรรมาพยังกตาธมากตเมธรมากุศลยัตเมสมเยกมามาวจรังกุศลังกิตังปานัง ติโสมนัสสะกตังญาณสัมปยุตังรูปารมณังวาอารมณังวากันธารมณังวารสารมณังวาพุทธภารมณังวาธรรมารมณังวายังยังวานาลปัตตะสนิสมเจปโตติวิเกโพติ ယေဝပနသသမေသမယေယေပိအတိပတိသမုပနာရူပိနုဓမ္မိမေဓမ္မကုသရာပัญจခန္ဓာနုပကန္ဓဝေဒနာကန္ဓသဉ္ဇခန္ဓသံကာရခန္ဓဝိယနာခန္ဓတန္တကတမောလူပကန္ဓယံယေစီရူပံဒေသနာတပจุပနံจတံဝါပိသဝါဥရိုင်းကံဝသုကမံဝိနံပဏိတံဝါ Yandudewa Sannikewa Ega Jang Pisanyuito Pisangkapitu Wayang Utati Rupakanto Sanggaho Sanggaho Sanggitena Sanggitang Sanggitena Sanggitang Sanggitena Sanggitang Sanggitena Sanggitang Sampiyogo Vipayogo Sampiyutena Vipayutang Vipayutena Sampiyutang Sanggitang าปัญญาติโยคันปัญญาติยาสันปัญญาติทานปัญญาติาปัญญาติอินทรปัญญาติภุกระปัญญาติยิตาวตาภุกระนังภุกระปัญญาติธรรมัยวิมุตโตรมยวิมุตโตคุปตัมโมคุปตัมโมปริหานธรรมโมปริหานธรรมโมเจตนาบโพรังกนาบโพปุตุจโนโคตระุพโยุปโรโยุปรโู อุพากมโนสัพปากมโนยะโตนิยะโตปฏิมาวินกุปะริตตัวะอรลันทายปฏิปันโนอุกโลหุปรปฏิยะติกัสปรมัเตนอินมันตายโยตติกัโตปรมัตตุตโตโตอุกโลอุปรปฏิตติกรณสัมปรมัตตินาติ นะอิวังวัตเปชานินิกังอันติภูกโลปลาปติสันติสัมปรมเตนะเตนวัตเรวุตเพยุสัจิกันโตปรมัตตุตโตโสภูกโลปลาปติสันติกันปรมเตนะติมิชาเเจกิุေรေတိကုသလံဓမ္မသံပေတေကုသမူလာဧဝပနကုသရมูรာ สัพเพเตธรรมากุตระเยเกจิกุตระมรมะสัพเพเตกุตระมุเลนะเอกมุลาเยวาปนากุตระมุเลนะเอกมุลาสัมเพเตธรรมากุตระเอรูปันติโยอารมณปันติโยอิปัตปันติโยอนันตปันติโยสมนันตปันติโยสัจจปันติโย अन्य मन्य पदयो नित्य पदयो नित्पयो सुरेशात्पतियो पच्छाचात्पतियो सेवनपतियो कम्पतियो पगपतियो आहारपतियो इन्द्रियपतियो जानपतियो मगपतियो कम्बयुण्डपतियो विपयुण्डपतियो अन्तिपतियो नान्तिपतियो विगतपतियो อวิกตปัจเจยุนิจาวุตสังขาราอุปาทวยธรรมินุปจิตวันนิรุชันติเตสังอุปสมุตุกุตัพเพสันตามรันติจมริงตุจมริสเรยันทิวหังมริสามินัสเมตัสังตโยอาจิรังวัตยังกายุ ตวิงอติเสสติสุโธเป็นตวิญญาณุนิรัตังวกริงกรังกับเพสตาเวรันตุปยาปจานุนิการตุเกียตานังปริยารันตุสัมเพสัตาอัพตุขาปุญญานุสัมเพสัตาหัตสัมปติตุมาวิการจันตุ ตาสัมมาสกาสัมมาตายาตากัมมโยนิกัมมปันตุอัมมาปฏิสรณายังกัมมังกะลิสันติกัลลิชานังวาปาปะกังวาตัณหทายาธามปวิจันติ Ruka tu ruka sanan diwatan dibuta Nai veren veran samanti sakutatana Verena ca samanti Isantamu danandanu Buddha budang lang tan dhammo dhammang lang kan sangko sanggam Buddha budang lang dhammo dhammang lang sangko sangarang Buddha budang ganha อมูธรรมังกนาสังกูสังขังกนาอายุวันนุทุกังกรังปวันดุเมปวันเตนาสาเปเตปรุกัมบริปตังกันดังมาจุราชานปัญจติมาจุราชานปัญจติสุญญตุลูกังอวิกัสุ สัพพิจันตันตันทานตันตุอันตานุจิติงหูอัจจะเอวังมัจุตรูติยาเอวังโลกังวเงกันตังมัจุราชานปันจติมังสัจวาจังอาทิตามิดุจิยังบิมังสัจวาจังอาทิตามิ ทานติยมติมังสัจวาจังอธิสามิโยดันเดนาดันเดสุปดุเดสุตุสุเดสันมันรังฐานังกิปเมวนิกาเจติเวทนังบรุตังกานิงกรัตเปตนังบรุกังวาปิอาปาตังจิตาเคปังวาปาปุเนราเจตุวาปันตังทัง อัมภัคานังวตารุนังปริกยังวยาตินังภูกานังวัปปังกุนังอันดาวาจังคารานิอาเกณฑาติปาวกูกายสัพเพตาตุปญยนิยังตุปปัจเจติอันตานิภิกเว อามันตยามิวุกยวยธรรมาสังขาราอัปมาเดนะสัมปเตทานติอายังตถาคตัสังปัญจมาวาจาอุทิตังโกเตนุภควตาจันระปัสปราราชาธรรมาสมุเทนะอุวาสัมปัญจมุกัง हिकासानि अन्ति परमं प्रभूतिका निपानं परमं वदन्ति पुरा निपं पचितो परूपकाते Yamanoho diperangwedanu sabapapata karenang utaratu patambadatu titi perjudu penang Intang putana sasanang อนุปวาตุอนุปกาโตปาติโมเกยะสังวโรมตัญยุตายัมพันตันสมิงปันตันจะายนาตนังอันติจิเตจะอายุโกเอจัง จานาจารกนันติเอวเมสุตังเฮกังสมิยังเบกวาสาวกิยังวิรติเชตวนินันกันจารังเมตันริกุเบกวาปิกุมันเดนปิกุวติปัตันเดนเตมิกุวะโตสุกุวาอินตันตุญาเมตตายังพิกเว เจยัตุมุติยานเตวิตาบวิตังปริกตายันกตัวัตกตังนุติตังปริตายะตุตมารตายะเอกาอันสันิสัมปันติกังกังมัตเมกานตันตาทุขังทุปติทุขังปฏิพุจติ ปาปกังสุปินังปัสติ มนุสานังปิโยติเทวตาละกันตินากกิวารุตังวัตถังวากรรมติดูวันตังจิตังสมาธิยติมุกวันโนวิปัสสิทติสัม บุญหูกาลังอลูติมุนตลิงปะิวิธัมมะโลกุปโกโติเมนตายะปิกุเวเจตุมุติยาเทวิตาปวิตาปะริปัตะยังกะเตนมะดุกะตายะอนุติตายะปริจิตายะสุสมะระตายะ มีกาทันกานิสังกาปานติกังคานตีอิธรรมวัญจัมภกวาอัตมนาเตปิคุมบังกวาสุหาสิตังอภินันดุนเยอายุตะโกดนวัตะโกสิวัตะโกยันวัตะกโกปรวัตะโกวันวัตะกโก สุขวัตโกหตุสัมปันธาทุกขโลกปยเวราสุกาสันตุจุปันตุวาอันเนกันตรายามวินาสันตุจันเตสันสาหาจยาสิทธิรนังลาปังตุติปังกยังสุขังบาลัง สิริอายุจวันนุจัมภกคังวุติเจยัสวานตตวันสังจายุจะชิวสิจิปวันตุติปวันตุสัพมังคลังรักันตุสัพพิวตาสัมบุทธานุภาเวนะ สัตตาสุติปวันตุเตปวันตุสัพพมังกลังละกันตุสัพพเทวตาสัมปธรรมานุภาเวนะสันทาสุติปวันตุเตปวันตุสัพพมังกลังละกันตุสัพพเทวตาลัพพสันทานุภาเวนะสันทาสุติปวันตุเต ทุกขปัตตาเจนิทุกขปัญญาปัตตานิปญาทุกขปัตตานิทุกาหูทุกขเพปิปานิโนนิตาวตายาอัมเหิสัมปตังคุณยะสัมปทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัมจัมปติสิทธิยาอานังเดนันตุสัตตายะ สีลังรักขังตุสัมปทาภาวนาพิรตาหุนตุอันทันดุเยววันตากันตาสัมเพพุทธาปรปัญตาปฏิกานันจะยังปรังอลหันตานันตเตเตนรักังปันตามิสัมปันตุ n c Hanang padu tukang sedam mede sedang tukang sang semagi macam sedang semenu. Tu te tu te mu te tu te watang te te uting ma pati jan ma gan tu. Anti yo te pati jan ibang hadam uratang budo te pati te sesa. Alu kaya bermalapa sanuti bermang tenang. Wisata permajati nipanang. ปรมังสุขัง วันธามิพุทธังสัมเมโตสังกัปตัมเมปันเตวันธามิธรรมังสัมเมวโตสังกัปตัมเมปันเตวันธามิสังฆังอัปเมวโตสังกัปเมปันเตวันธามิกุลุปัญจาจารยสตมเมโตสังกัปมวันธามิอารามิภารสมังวันธามิ Yetiyan sampang kapatane tupati tita sarirata duma bodhing buddhan rupang Sanggalang santanang kaluke dewaluke brahmaluke jambudi pelang katipe Sarirata tuyoke sata tuyuwa Arahanta tuyuwa Yetiyan kanda kuti chaturase sisa se sammakande สัมภิสังปัสะเจติยังสังวันธามิสัมปสุอาจัรย์จังคีปานเปตังพุทังกัมมังกังกังสรนังกตุสุเม มันตาปินมุกามัจจิมาปินทันรุรากุณกาตาสัพมัตตา อีวังสัมมาสัมพุทธสันวัิเจวันตตาตาติโยมังรักขันตุสุรักขันตุนุวันหามิพันเตสัมพังอภรทังกมัตมมพันเตมิยากันตังปุญญังสามินา อนุโมทิตพังสามินาพระตังพุญญังมยังตาตัมพัง สาธุ สาธุ สาธุอนุโมทามิขอถวายพระพรเดชเทพพรมสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดิน องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรสประสุพรรณกริยาสมเด็จพระเจ้าอุทองผู้สร้างวัดป่าแก้วแห่งนี้ให้เป็นวัดปฏิบัติและกลายมาเป็นวัดประเทศเพื่อเป็นการเทิดทุนบูชาพระคุณพระเจ้าผู้ประเสริฐก็คือสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรสจึงได้เปลี่ยนชื่อจากวัดป่าแก้วมาเป็นวัดวรเชษสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนางมณีจันทร์นางรัตนมณีอุรพะมหากษัตริย์พระสยามมเทวาธิราชพระรมวงศานุวงศ์เสนาหมายพระราชบริพารทหารผู้กล้าหาญทั้งหลายที่ได้เสียสละชีวิตและเลือดเนื้อ ก็ช่้วยกระราชใ้คนไทยมีผืนแผ่นดินอยู่อาศัย มีพระพุทธศาสนาเป็นที่เคารพนับถือจนกลายเป็นศาสนาแห่งโลก ขอทุกพระองค์ทุกท่านทุกคนที่มาจากภพภูมิต่าง ๆทั้งสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดิน ทั้งโลกทิพย์โลกลี้ลับโลกบางบทโลกลับแลทั้งที่เป็นกายเนื้อกายทิพย์ หรือทั้งรูปนามมีแต่กายทิพย์ขอทุกพระองค์ทุกท่านทุกคน ที่ได้มาเสริมบุญเสริมบารมีด้วยการสาธยายธรรมฟังธรรมหรือสวดมนต์ภาวนา เริ่มตั้งแต่วัดป่าแก้วได้เกิดขึ้นมาแต่บางพระองค์บางท่านบางคนก็มารุ่ม หลังจากที่ประกาศให้รู้ว่าวัดนี้คือวัดป่าแก้วที่แท้จริงได้มีการบวงสวงคล้ายวันสวรรคตองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเมื่อวันที่ 25 เมษาตามสุริยคติแระได้ประกาศหลักการของการปฏิบัติแบบวัดป่าว่าจะปฏิบัติที่เรียกว่ามัชชิมา ก็คือปฏิบัติทางสายกลางก็คือปฏิบัติไม่ย่อน เกินไปไม่ตึงเกินไป ปฏิบัติตามหลักอริยมรรคในองค์แปดให้เกิดรวมพลังกันก็โดยปฏิบัติให้เกิดขึ้นตามลำดับ ก็คือให้เกิดศีลสมาธิและปัญญา และโดยเฉพาะการปฏิบัติของวัดป่าเด่นเน้นให้ได้รับอนิสงส์หรือผลแห่งการปฏิบัติ ทันทีก็คือการปฏิบัติจะต้องเกิดปีติเกิดความสุข แม้แต่การสวดมนต์ถ้าเราเข้าใจในหลักการ ว่าดีใจหนอขณะเนี้ยเหมือนกับเราได้นั่งเฝ้าพระพุทธเจ้าได้นั่งฟังธรรมะ มันก็เริ่มเกิดปีติแล้วต้องทำจิต ให้มีความศรัทธาเมื่อมีศรัทธาเขาเรียกว่ามีพละมีพลังในการที่จะก่อให้เกิดปีติที่แท้จริง ต้องเกิดจากจิตใจที่มีศรัทธา ฉะนั้นศรัทธาจึงเรียกว่าเป็นพระเป็นอินทรีย์หรือเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ ถ้าเกิดศรัทธาแล้ว มันก็จะทำให้เกิดธรรมะข้อต่อไป ศรัทธาวิยะสติสมาธิปัญญาที่เราเรียกว่าองค์ของพละห้าอินทรีห้านั่นเอง โดยเหตุนี้เอง วัดป่า จึงสนับสนุน หรือแนะให้สวดมนต์ให้มากมากเพราะว่าการสวดมนต์ก็คือการปฏิบัติธรรมนั่นเองโดยตรง พอเริ่มสวดมนต์ก็ถือว่าเป็นการเริ่มปฏิบัติธรรม เป็นการปลุกเสกตัวเอง เป็นการประจุธรรมะ ก็ไปสู่ในเบญจขันธ์ของเรา เมื่อธรรมะถูกประจุก็เหมือนกับเรา ที่ว่าได้ทำพิเศษปลุกเสกตัวเองโดยไม่ต้องให้ใคร พระพุทธศาสนาได้สอนว่าอัตาเหตโนนาโถโูหินาโูปรโรสิยาตนเป็นที่พึ่งของตนเองหมายว่าเราต้องปลูกใส่ตัวเอง โดยเอาพระพุทธเจ้ามาเป็นแบบอย่าง พระพุทธเจ้าถึงแม้พระองค์จะได้ศึกษาการปฏิบัติจากครูทั้งสองคืออาราธะบทุตรกัดดาบท จนกระทั่งได้ถึงอรูปฌานและพระองค์ก็ลาออกจากดาบททั้งสองมา เพื่อสร้างหลักการของพระองค์เองตามที่ตั้งปณิธานไว้ เพราะพระองค์ทรงทราบและรู้แจ้งว่า การที่พรามทั้งหลายได้ปฏิบัติแล้วก็ไปเกิดเป็นพรหมมีอายุเป็นหมื่นปี ก็เข้าใจว่านั่นแหละ เป็นที่สุดแห่งทุกข์หรือว่า พ้นทุกข์แล้ว แต่แล้วก็ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดมีความทุกข์อีกถ้ายังไม่สามารถรักษาฌาน ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องฉะนั้น พระพุทธเจ้าพระองค์ ได้ทรงทราบมาก่อน ว่าถึงแม้ว่าจะเกิดเป็นพรหมเมื่อมีอายุก็โดยกำหนดของการเสวยผลของการเข้าฌานนั้น เมื่อพระองค์ได้มาค้นคว้าด้วยพระองค์เองก็โดยได้พบทางที่เรียกว่าอริยมรรคมีองค์แปดด้วยวิธีการของพระองค์เอง แต่ตามหลักการของพรามก็มีหลักปฏิบัติคล้ายกันเขาเรียกว่าอัสดางคโยคะโยคะแปดแต่โยคะแปด จะสำเร็จก็ต้องอาศัยพระเจ้ามาช่วยจะต้องพึ่งพระเจ้าตนนั้นโดยเหตุนี้เอง พระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ได้ตั้งปณิธานว่าจะเป็นสัมมาสัมพุทธพระองค์ต้องการช่วยพระองค์เองไม่พึ่ง ใครทั้งนั้น และพระองค์ก็มาปฏิบัติที่ใต้ต้นโพก็ได้บรรลุธรรม ตามลำดับที่เราสาธยายไปเมื่อกี้ว่าเกิดจากขุงอุตปาทิญาณังอุตปาทิปัญญาวิชาอโลกูตปาทิคือเมื่อปฏิบัติได้พิจารณาความเป็นเหตุเป็นผล ก็คือทุกเป็นผล ที่เกิดจากเหตุก็คือสมุทัย เมื่อเกิดจากเหตุมันก็ดับได้ดับที่เหตุ เมื่อเหตุ ดับผลมันก็ไม่เกิด ทุกข์มันก็ไม่เกิด การที่จะดับอะไรนะที่จะช่วยหรือเรียกว่า ที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ดับทุกข์ได้ ก็ทรงทราบว่าอริยมรรคมีองค์แปดนี่เอง ที่จะช่วยให้ดับทุกข์ได้อย่างแท้จริง เมื่อมรรคมีองค์แปดก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิ เกิดรวมพลังกัน มันก็จะได้รับผล ก็คือเรียกว่า นิพพานนิโรธ อาริยสมุกตะตันหักยะ ซึ่งเป็นความหมายอย่างเดียวกัน ก็คือหมายถึงการดับทุกข์ได้นั่นเอง ฉะนั้น พระพุทธเจ้าได้พิจารณาถึงความเป็นเหตุเป็นผล และก็ปฏิบัติไปโดยลำดับ แล้วพระองค์ก็เกิดจากขุงอุตปาทิ ก็คือได้ดวงตาเห็นธรรมอ๋อที่นับที่จะยึดถือกันมาแต่เดิม ตามหลักของพรามว่ามีสัจจิจานันทะมีอาตมันหรือมีอัตตา อัตตามีสภาวะเป็นสัจจิจานันทะสัจจริงแท้คงอยู่อย่างนั้นตลอดกาลเป็นนมตะจิต มีตัวรู้อยู่แล้วไม่ต้องฝึก ถึงเวลามันรู้เอง หรือพระเจ้าจะมาช่วยให้รู้ มีสภาวะที่เราเป็นอานันทะไม่มีทุกข์มันมีแต่ความเพลิดเพลินเจริญใจ หรือมีแต่ความสุข เมื่อได้ เกิดจากขุงตาปาที่ก็เห็นอย่างทะลุปลุกโปรงว่ามันไม่เป็นไปตามที่ได้ยึดถือกันมาแต่เดิมจะแล้ว มันมีที่ไหนที่อัตตาจะเป็นสัจจิดานันทะดังที่พระพุทธเจ้าเอามาย้ำเตือนว่า ยังกินจิตสมุติยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมัง สิ่งใดที่มีความเกิดขึ้น สิ่งนั้นก็ย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาหรือที่เรียกว่านิจังทุกขังอนัตตา หรือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเป็นอย่างนี้ เมื่อเห็นความเป็นจริง หรือใดจักกุงตปาที่ก็เกิดความรู้ ว่าอ๋อมรรคแปดนี่เอง ที่จะช่วยให้ดับทุกข์ได้แท้จริง ก็เกิดปัญญาด้วยลำดับ ก็คือทีแรกก็เป็นสุตตมยปัญญาจินตามยและเป็นภาวนามยปัญญา และได้วิชาก็คือรู้ไปถึงว่า อดีตเคยได้ปฏิบัติ ได้ธรรมะถึงขั้นไหน ก็สามารถต่อบารมีเดิม รือวิชาศาสตร์ก็เป็นเหตุที่ทำให้ ต่อยอดจากสิ่งที่เคยปฏิบัติมาแล้ว เมื่อต่อยอด ก็เรียกว่าเกิดอาโลโกก็คือไม่มีอะไรแล้วที่จะมีความสงสัยต่อไป สว่างแจ่มแจ้งไปทุกสิ่งทุกอย่าง และไม่มีอะไรที่จะ มาปิดกั้นอีกไม่มีนิวรณ์ที่จะทำให้ ต้องเกิด สิ่งที่เรียกว่า ติดกั้นกีดกันหรือไม่มีอุปสรรคอะไรอีกแล้ว โดยเหตุนี้เองพระที่ปฏิบัติสายป่า หรือเที่ยววัดป่าที่ปฏิบัติกันตั้งแต่เดิมมา ก็อาศัยการสวดมนต์ภาวนานี่เองสวดย้ำแล้วย้ำเล่าจนกระทั่งได้เกิด องค์ของบุญก็คือทานศีลภาวนา และก็ได้บุญกิริยาวัตถุครบทั้งสิบประการ ได้บารมีสิบครบ ได้กุศลกรรมบรสิบครบ มรรคแปดรวมพลังกัน อันนี้แหละเรียกว่าได้บรรลุมรรค และก็เสวยผลของการบรรลุมรรคก็เป็นโสดาปฏิมรรคโสดาปฏิผล สกิทาคามิมักสกิทาคามีผล ต่อเมื่อตัดเรื่องความรักความชังเสียได้ หรือเรียกเป็นภาษาบาลีว่า กามฉันทะพยาบาท ในรูปของสังโยชน์ก็เรียกว่า กามราคะปฏิฆะ ก็เรียกว่าเข้าสู่ภูมิธรรมของพระอนาคามีไม่ต้องมาเกิดอีกแล้ว ไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไป แต่ถ้าสามารถที่จะจัดการกับความติดในความสุขของรูปฌานที่เรียกว่ารูปราคะติดใจในความสุขของอรูปฌานอรูปราคะ พอมารู้ความเป็นจริงว่าสังขิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาเมื่อไปยึดติดอะไรมันก็เป็นทุกข์ทั้งนั้น เมื่อมีวิชาดับอวิชชาเสียได้ ก็สามารถจัดการกับสังโยชน์ทั้งห้าที่เหลือ ก็คือรูปราคะ อรูปราคะมานะอุปจาวิชาเสียได้ ก็เรียกว่าได้บุกทุกธรรมเป็นพระอรหันต์ โดยเหตุนี้เอง วัดป่าจึงรู้เรื่องอะไรต่างๆ เกี่ยวแม้แต่การสร้างวัด แต่ว่าที่ว่าทำไมต้องหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ก็เพราะท่านมียานพิเศษมีตาทิศรู้ว่าพระพุทธเจ้าอยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศไทย วัด ที่เป็นแบบอย่างหรือวัดป่าวัดของพระราชามหากษัตริย์ จะต้องอยู่ทางทิศตะวันตกของวัง อันนี้แหละที่แสดงถึงภูมิธรรมของผู้ปฏิบัติอย่างแท้จริง และได้รับผลในการปฏิบัติอย่างแท้จริง ก็ขอให้ทุกพระองค์ทุกท่านทุกคนโปรดได้ช่วยรักษาสภาวะของวัดป่า หรือวัดุรเชษวัดป่าแก้วเดิมนี้ ให้คงเป็นวัดป่าต่อไปเพื่อจะสร้างผู้ที่ปฏิบัติธรรมที่แท้จริง ให้ได้รับผลของการปฏิบัติธรรมที่แท้จริง ขออนุภาพแห่งบุญกิยาวัตถุสิบกุศลกรรมบุตรสิบบารมีสิบเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดมรรคผล ที่ได้บำเพ็ญมาแล้วในอดีตและปัจจุบันโดยการให้ทานรักษาศีลในการสวดมนต์ภาวนา จงรวมเป็นพลังเป็นตบะเดชะขอราธนาพลังบารมีของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ หลวงปู่หลวงพ่อผู้ทรงอภิญญามีทิริปาฏิหารทั้งหลาย เทพพรหรฤอสีพรามที่เป็นสัมมาทิฏฐิทั้งสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดิน โปรดได้ให้แสงธรรมะแก่ผู้ที่มืดบอดด้วยไฟกุราคะโลภะโทสะและโมหะ ไม่ว่าชาติศาสนาใดก็ตามที่อาศัยอยู่บนพื้นแผ่นดินไทยขอให้พวกเขามีความกตัญญูกตเวทิตามนต่อแผ่นดินที่ตัวอาศัยอยู่ให้ความสงบร่มเย็นมาโดยตลอดขออย่าได้มีความกตัญญูต่อแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ที่ตนอาศัยอยู่นี้เลย ซึ่งจะเป็นเหตุทำให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนช่วยให้พวกเขาพ้นทุกข์เพราะความยึดติดในลัทธิที่หลงผิดที่เป็นมิจฉาทิฏฐิ ช่วยให้พวกเขามีความสุขตามสมควรแก่กรรมดีที่สั่งสมมา พร้อมกันนี้โปรด ช่วยทรงจิตวิญญาณ ร้ายวิญญาณที่ไม่ดีคุณใสมนดำอาถรรพ์เวทมนต์คาถาคมกระสินดินน้ำลมไฟ ที่เกิดจากจิตวิญญาณชั่วร้าย ใจบาปหยาบช้าร่างองค์ทรงเครื่องคำสาปแช่งคำด่าหาเรื่องหาความ ใส่ร้ายป้ายสีกระทำที่ไปอันตรายต่างๆ ต่อพระพุทธศาสนา ต่อประเทศไทยต่อสถาบันกษัตริย์ต่อวัดบรเชษนอกกรนี้ ต่อสถานปฏิบัติธรรมโดยจริงราวเป็นมุสมส่างทั้งสามพระองค์และต่อข้าพเจ้ามาจากที่ไหนกลับไปที่นั่นมา จากที่ไหน กลับไปที่นั่นมาจากที่ไหนกลับไปที่นั่นอาสามวิสโลปุสัพวิหรุโตคัตชามุมิโอกาเสติทายอาสามวิสโลปุสัพวิหรุโตคัตชามุมิโอกาเสติทาเ อสังวิสโลพุสัมภวิหรุโตคัจามุมิโอกาเสติฐานิตัสสะตัสสะคัจฉาจามุมิโอกาเสติฐานิตัสสะตัสสะคัจฉาจามุมิโอกาเสติฐานิตัสสะตัสสะคัจฉาจามุมิโอกาเสติฐานิอารหังสุกโตลูกวิจูปะกวาดิปิโตวิเสเสอิเสเสพุทธนามิมินาพุทธังโตยโสตังพุทธปิติเอ อุตุมิตังนภารานังอนุกรรมปังมกตังยันติตินามิ เดือนุภาเป็นบุญกุศลและบารมีที่สั่งสมอบรมมาครบรวมกันเป็นพลังเป็นน้อมเป็นพระที่กุศลอุทิศเติมพระบรมีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเอกาทศรสปรสุพรรณกริยาพนางมณีจันทร์พนางรัตนมณีสมเด็จพระเจ้าอุทองผู้สร้างวัดป่าแก้ว เป็นวัดปฏิบัติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชบุรพมหากษัตริย์พระสยามเทวาธิราชสบรมวงศานวงเสนามาตราชบริพารทหารทุกทหารที่ได้เสียสละชีวิตและเลือดเนื้อกอบกุยกระให้คนไทยในผืนแผ่นดินอยู่อาศัยมีพระพุทธศาสนาเป็นที่เคารพนับถือจนกลายเป็นศาสนาแห่งโลก ขอทุกพระองค์ทุกท่านทุกคนมีความสุขเต็มสำราญมีความสุขด้วยทศพิตราชธรรมในภพภูมิของทุกพระองค์ทุกท่านทุกคนแต่ขออัญเชิญทุกพระองค์ทุกท่านทุกคนได้โปรดเมตตามาดูเมืองไทยซึ่งเคยอยู่กันอย่างสงบร่มเย็นเป็นสุขเพราะอะไรายจึงเกิดความทุกข์นานาประการใครก็ตามที่เป็นผู้กระทำเองหรือผู้บงการ ขอโปรดได้ช่วยปรับจิตกับใจบุคคลเหล่านั้น ให้รำลึกถึงพระคุณของแผ่นดินที่ตัวอาศัยอยู่ ขออย่ามีความกตัญญูต่อแผ่นดินที่ตัวอาศัยอยู่นี้เลย หากใครผู้ใดก็ตามยังกระทำการใด ๆเรียบนาจไฟอุราคะโลภะโทสะและโมหะเพื่อให้ได้มาซึ่งลาบยศระเสริญสุขเป็นเอกก่อให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนแก่ผู้รวมชาติรวมแผ่นดิน ขอให้เทพพรมที่มีอิทธิฤทธิ์มีปัญญาทั้งสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดิน ได้ช่วยให้กฎแห่งกรรมมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลทันตาเห็น สมดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วลงโทษคนที่ควรลงโทษ ยกย่อง คนที่ควรยกย่อง นิคันเหนกหาระหังปักคันเหปะกหาระหัง อันหนึ่งด้วยพลานุภาพแห่งบุญกุศลที่รวมกันบำเพ็ญมาขอให้รวมกันเป็นพลังเป็นตบะเดชะเพื่อน้อมเป็นพระราชกุศลเสริมพระบรมีอุประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดชมหาราชสมเด็จพระบรมราชินี พร้อมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ผู้จงรักภักดี ขอให้ทุกพระองค์ทุกท่านทุกคนมีความเกษมสำราญมีความสุขด้วยทศพิตราชธรรม และขอให้พระองค์หายจากปราการประชวน ราชจากรูคาพิยาติมีพระชนมายุยืนนาน เกินหนึ่งร้อยยี่สิบชนสาขึ้นไปเพื่อที่จะเป็นร่มโูร่มใสเป็นหลักชัยหลักใจของคนไทยรวมทั้งนานาชาติ และเพื่อพระพุทธศาสนาดำรงคงอยู่ และเพื่อความสงบร่มเย็นเป็นสุขของปวงชนชาวไทย ตลอดไป เอินอาระหังสัมมาสัมพุทโธภะกวาพุทธังภะกวันตังอภิวาเทมิ สวาคาตุภะคะวะตาธรมโมธัมมังนัมาสามิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆนามามิ